บุ๊กทูห้าสิบสองอร์มุตตาทอร์เมติอร์มุตตาทอร์เมติ ในห้างสรรพสินค้าสาวจรเซ็นทรชีสาวจรเซ็นทรชีเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม სავაჭრო ცენტრში ხომ არ წავიდეთ? სავაჭრო ცენტრში ხომ არ წავიდეთ? ผม ტონ პაი სუ ხონ საყიდლები მაქვს. საყიდლები მაქვს. ผมຢາກ სუ ხონ ლაი იან. ბევრი რამ მაქვს საყიდელი. ბევრი რამ მაქვს საყიდელი. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับดบ დ ი ักอันเซลารีออนนิฟเทบี თ ั ბ อ ს ა ิเดบ დ ე ักอันเซลารีออนนิฟเทบีผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน საფოსტო კონვერტები და ქაღალდი მჭირდება. พสต ო กอนเวิร์ตเอบิดาคา ღ ა ლ დ ი მ ჭ ი რ เดบ ა ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิกคัลมิสเตรบิดาพลอมาสเตรบิมจิรเดบาคัลมิสเตรบิดาพลอมาสเตรบิมจิรเดบาแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนซัดอาริสอาเวจีซัดอาริสอาเวจีผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก კარადა და კომოდი მჭირდება. კარადა და კომოდი მჭირდება. ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ საწერი მაგიდა და თარო მჭირდება. საწერი მაგიდა და თარო მჭირდება. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ სად არის სათამაშოები? სად არის სათამაშოები? ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี. თოჯინა და სათამაშო დათვი მჭირდება. თოჯინა და სათამაშო დათვი მჭირდება. ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก. ფეხბურთის ბურთი და ჭადრაკი მჭირდება. ფეხბურთის ბურთი და ჭადრაკი მჭirdება. ფანაკ კრენგმუ იუ თი ნაი კრაპ? სად არის ხელსაწყოები? სად არის ხელსაწყოები? ფომ ტონგან კონ ლა ქიმ. ჩაკუჩი და მომჭერი მჭirdება. ჩაკუჩი და მომჭერი მჭirdება. ผมต้องการสว่านและไขควงสัขเวเตลาอนุเดรลิดาจันจิกิสมอมเชอรีจิรเดบาสัขเวเตลาเดรลิดาจันจิกิสมอมเชอรีจิรเดบาแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนสัดอาริสซัมกาอูเลบีสัดอาริสซัมกาอูเลบี ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือเซกุดะซามาจูริมจิรเดบาเซกุดะซามาจูริมจิรเดบาผมอยากได้แหวนและต่างหูเบเจดีดะซากูเรเอบิมจิรเดบาเบเจดีดะซากูเรเอบิมจิรเดบา